Actualidad futbolera valencianista, este raté de Valencia abierta, que hecha? mejor que Enzo Pérez, el gran Tito Bau. yo soy capitán, capitán. No soy capitán fingido por el entrenador. No, además, una cosa que ha pasado con Enzo Pérez, que usted lo sabe, que Paquito allí estarán, Paco, con K, a desferse de él porque decía que era un elemento maligno y Y a encalomarlo, pero después que buscan que en él no es que es queda, que resulta que va y le, vamos, no, no, han puesto el brazalete de capitán, y además le traspasan a, Xavi Fox para que no le haga la competencia. ¿Usted realmente el Valencia no le parece un poco frenopático? De vegades prenen una decisión Un esbol, peguemos una bola peguem, pega pega el club. Pero el club no, el club no. Creo que ha cometido, el club y el escut están perdiendo Pero ha, ha cometido un error usted, señor Rovira. Suelo hacerlo. Me ha dicho un poco frenopático. No, un poco tope, no. Tope, frenopático. <laughs> top. Esa es la realidad. Usted se acuerda ayer, usted se acuerda ayer que veníamos comentando, estaba aquí Cayetano Rossi, iba a comentar, iba a decir, que eh, me la van a clavar en l'entrevill esa imagen que veurem en Levante Televisión que volem en el Super Murciélago, y que veurem también en el Super y en Levante, esa imagen de Paco Alcácer pasan la revisión médica a el Barcelona. y digo, mira, os sentiré, ho sentiré perquè, perquè jo, jo crec que com molta afició tenien confiança en que Paco és, la, és era l'abanderat d'aquest projecte, perquè Paco és de casa, perquè son pare va faltar en Mestalla, perquè cada volta que fa un gol mira per a dalt i sabem el que pensa. Ese xiquet s'ha criat, ese xiquet s'ha criat entre llençols del València, me caguin la mare que va parir. I és de torrent, i, i, i mos feia mal. Però no és que me fa mal, és que he agarrat un globo, és que tinc un cabreig. Des que vaig veure una imatge en Twitter, després m'he anat a la, a la web del Barcelona i veig allí en la pàgina web del Barça eixa foto de Paco sí. en una camiseta del Barça, en l'escut del Barça. I, i posa allí un redolí i pone, i, i fica allí, Vicente, esto lo, lo he visto. sorteamos camisetas del Barcelona firmadas por el nuevo ídolo del Barça, Paco Alcácer. Ya me cagate en la madre, caparita. Ay, yo... Y yo con usted. ¿Sabe lo que he hecho antes de entrar a este programa? Estoy jodido. Es que eh, eh, eh, Perdón, es que... lo que he hecho yo antes de entrar a este programa? A ver si es que estoy regular. Me he ido a la página web oficial del Valencia Club de Fútbol. A ver si decía algo. No, hombre, pues <laughs> a decir, hemos traspasado Alcácer, hemos vendido Alcácer, o Alcácer a Ferlamán, no lo sé. algo que justificara que oficialmente se pone la camiseta del Barça, que es del Barça y que pueden sortear camisetitas, oiga. Y el Valencia mudo, ya nos eh, pasó con André, Valencia, lo mismo. El Valencia mudo, la, efectivamente. la mateixa, pero es que en este caso, y que Paquito Noche ha tingut arrestos, o dir con buigues, de sentarse, se hacer una roda de prensa y dir, afició, mira, pam, pam, pam, pam, i això, i això, i, i anar-se'n com un señor... ¿Sabe, ¿Sabe cuál es el ejemplo? Antes de dar paso a nuestro invitado. Es que estoy, Le, veo caliente y no, caliente. paso a nuestro invitado de honor, pero tenemos dos ejemplos. Uno, Villa. Se fue del Valencia y siempre que vuelve, vuelve como un héroe. Alcácer se ha ido del Valencia, se ha ido por la puerta de atrás. Gran diferencia de, manera. ¿eh? ¿Usted cree que le silbarán a Paco? Yo, creo que, creo que tal y como se ha ido, se lo merece de todas formas. Bueno, per a comentar, este hi ha tres aspectes, sobretot l'arribada dels nous centrals, les novetats, límite 48 hores ja s'acaba el mercat, en Superdeporte totes les novetats, edició digital i de paper, el seu redactor en cap, i que en cap, de Superdeporte, Carlos Bosch. Jo, bon passa? dia, bon dia, bonicos. Eh, eh. Jo que sé, m'he pegat una ceba en el dit sí, <laughs> sí. l'exposició del tema... Puc matisar de una cosa o alguna no, cosa? No, matisar el que vulguis, home. Tu digues el que vulguis. Eh, estaba previsto que lo de Paco se fuera a ir. ¿Qué es lo de Paco? Lo de Paco y el Barça, pero el ah. Valencia no permitís fer oficial fins que no tenga fichado a Munir. Lo de Munir es retrasa, pero, pero una no va a ser una tontería, pero una cosa que no va a trencar la operació i farà que se, que se faça avui. Mm. Entonces, vull dir, eh, jo no és que vulgui defendre al Peter Lim, ni molt menys, però a qui n'hi ha que criticar per posar-ho en la seva web és al Barça. No has de buscar res en la pàgina web del València, és que és el Barça. Jo critico el Barça fa, clar, clar, i, a, no, i a Paco, i a Paco per consentir-ho. Sí. I de fet el Barça després ho lleva, després ho lleva perquè perquè se dona compte que encara no és oficial, o no sé si és perquè el València se queixa, després de la passada que se van pegar és del Barça en, en el tema de Andre Gómez. Vull dir, és que és el tema. vostè no pot ficar ahí sorteamos camisetas del València quan el futbolista oficial i legalment es del Valencia, que todos saben que así una hora o así cinco horas será del Barça. es que me dol? que se sortegen las camisetas. camisetes... Vostè oficial. no, no, perdona, pero firma és per Paco. Claro. Paco Con ya cariño... No, perdona. el simbolismo, lo que ah, significa. Ah, bueno, bueno, vale, vale, Yo vale. yo te estaba de, no, no, de les formes del Barça. De les formes del Barça... cutres, ni valors ni poñete. El Fútbol Club Cutres. Pero tú eres Collons, tu no t'has despedit de l'afició i estàs firmant camisetes perquè les sorteje no, no. con mucho cariño a l'afició. La samarreta del Barça que encara no te l'has vestit. Es que... però, la, pero no... Ente... no Gestos no que puedes... poden molestar a la afició. Tú no pots puedes firmar esa camiseta cuando tu club al que has, te has criado, porque te has criado ahí, ¿eh? no ha dicho aún que te ha traspasado al Fútbol Barcelona. Ni tú te has despedido Ni la tú, tienes que decirle al representante, mire, perdone, yo esa camiseta no la puedo firmar. Esa fotografía ustedes no la pueden traure. Yo ahora cuando venga de la selección tengo que irme allí a Valencia a despedirme y ya vendré yo aquí y ya aclararé mis cosas y ya sortearemos y Pero ahí, después entre no estén paralizante eh, la primera rueda de prensa de Alcácer la técnica en el Barça o despedirse de Valencia? Yo creo que despedirse de Valencia. Pero si es el Barça, si tú es el Barça, ¿permitirías? Yo creo. Avance de firmar yo al representar de Tiquier... Villa, Villa no va va hacer la rueda de prensa, eh? Yo no, no digo que haga... las formas en que va a existir Villa van a ser antes, pero Villa no fue una rueda de prensa. Yo eh. creo que no es tanto ah, antes... no, no, Villa no la fue, yo. Yo no creo que sea tanto antes o después, sino un respeto general. Y en la rueda de prensa, Ahí está ya sea de presentación o de despedida, tener unas palabras de cariño para el club en el que te has criado. No a Peter Lim, al club al que te has criado, al club al que pertenecen los aficionados que van cada fin de semana a verte y aplaudirte durante toda tu vida. Yo creo que Paco esas palabras las va a tener. Pues ya está tardando. Claro. Ya está tardando. Sinceramente, ya está tardando. Vamos a ver, si el Barça mete Pero la pata, yo... si el Barça se anticipa y mete la pata, que mete la pata, Vale, pues le echamos la culpa al Barça, muy bien. Es que eso es una metura de pata, porque entra en la página web del Barça y ya no sale. No, es una porque alguien en Valencia ha llamado diciendo que... Ya está B. Eh, exacto, y usted lo sabe además, y sabe quién ha llamado. Así que no, pero claro, eh, pero ahí Alcácer está jugando, no firmes camiseta, no firmes... el Barça lo, que le hace es una mala jugada, muy mala jugada, Paco. Bueno, pues que sepa, que sepa, dado que la mala jugada va a ser que va a ser suplente toda su vida, que sepa las cosas son como son, va a sentar a Neymar. Después, después sentar una, a una, una, una eh, es imposible eh, ser Paco Alcácer, eixir del Valencia al Barça i, i anar-te'n impoluto i inmaculado. Això és impossible. Però el, ara, digo, diuen los nuevos gurús del marketing, el timing, eh, los tiempos, <laughs> no están fent bé. I, I no fan més que provocar que la gent se calfe el morro en Paco Alcácer, incluido el més paquista de tots, que és Ximo Rovira. Sí, la punyeta. Pues no les però hem, són les proves. No, les hem tingut així, claro. defen, defendent a Paco. Però, eh, I Paco selecció. I, I, I ara que m'ho fas a soste, chiquillo. Sí, jo vengo... Jo t'ho vaig dir una cosa. Jo t'ho vaig dir una cosa. Què que, en son pare? Que, Mira, que, no volia anomenar-lo. Que, que, que, que, que jo ho he publicat mm, el dia que eh, esclata tot, que m'ha fet una porta que era caliente, caliente, i, i ese dia rebenta tot. Eh, i n'hi ha una reflexió que no s'ha fet que jo tampoc l'he escrit mm, però l'ha tingut molt despensant antes de que, abans de que vaig a Peter Lim a Barcelona n'hi mm, ha una reunió en València que jo ho he publicat entre algú del Barça i Paco Alcácer li diu, tu vols vindre al Barça? i Paco Alcácer diu sí, sí. i entonces jo ara faig a la... això és un fet i que vingui així a Alcácer i toldrà i si té nassos m'ho desmentix perquè entonces jo li vaig li balla una sardana i li fas la mujeranga. Diu, però tu de què vas, tio? Vale. Tu t'has reunit, però que és normal, eh? És que tantejar el terreny ah, abans, és normal ah, per part del Barça. dic, jo me, me jo me li vaig la sardana si, si, si me ho nega, i no me ho negarà ningú. De fet, no ho nega ningú. I ara vaig a la reflexió, però nosaltres pensem que Peter Lim se'n va en el seu avió privat a Barcelona si no és per vendre el futbolista i que el Barça cita a Peter Lim si no té un acord amb el futbolista? Mm, claro. Anem a veure. Yo no voy a defender a Peter Lim, en absoluto, pero Peter Lim es un millonario o sea, que no va a, atender a Barcelona una charrada. Y es que igual me interesa, Paco, no, no. Quan van, de a la pesa, en el sentido de dir, van a tancar la Y Lai l'Aihun, lo que diuen en, en Alcira, daban de mes de mil peñistes, es un postureo puro y duro. De negociación. de negociació. No, és que anem no. a veure, jo veure, postureo per la negociació. La reunió el dijous per la nit. Però si tu tens tancat, això és fer el ridícul. Bueno, jo he dit I postureo... desacreditar-te com a presidenta, perquè si pues tu comptes, és, ahí comptes és una trola perquè estàs negociant lo de Mustafi, per exemple, Perdó. i diu, bueno, Mustafi se queda, però tu tens a l'Arsenal ahí. Nya, no. nya, nya, nya, Lo de, lo de Mustafi al València li fa Absolutamente. Perquè de 18 has arribat a 41. I Bravo. comptes una mentida. I després dius, vaig tindre que dir que no perquè estàvem en plena negociació i no vaig admetre que el jugador se'n vol anar. Perquè, senyors, presidents, presidents del València, mm. tots diuen mentides. Yo pero, de una negociación. claro, una negociación. Pero estamos hablando llámalo, de Valencia. Llámalo mentiras estratégicas. Correcto. Juego de ajedrez. Pero, vale. pero, Paco estaba Benut el día que reunirse en Barcelona. Que Peter Lim no va a que Bartomeu le diga, es que me interesa Paco. No, no, allí van y tanquen el tema. engaña. yo es que creo que estamos hablando de dos temas. Uno es Ley Jun, socia de Peter Lim, que es la que está aquí, mm. que no entiende de fútbol, que va loca con el fútbol ojo, se pone el traje naranja para ir a la moda y no sabe si hay fuera de juego o, lo que es el fuera de juego. Y luego está Peter Link, que es el que cierra el negocio. El negocio lo cierra el máximo accionista de la mercantil, que no pertenece a la mercantil propiamente dicho. A ver si me explico bien. que está en Singapur el hombre. ¿eh? No, no, está la Peter Lim, con su amigo Méndez o con ah, quien quiera, hace lo que le da a ganar. Y luego está ella, que es la presidenta, y no se entera de res. Y ahora, atención, pregunta. 30 mes 35 més 41... 106. 106. Este estiu, en, en, 106. En, en, en els tres cacharros, 106, vull dir, el millor eh, sí, Rodrigo de Pol... o sé, no Riqui Riqui, 110. O 115, 120, vale, no sé. Quant mos hem gastat? En els tres cacharros són 106. No, no, quants hem ingressat? Eh, vale. De, Però quants mos hem gastat? De moment, 8 i mig en Nani, 1 i mig en Medran, i Mario Suárez Cedit, i em deixa algun fitxatge més? Eh, el lateral Montoya, que també s'ha dit. I, Mo I Montoya que, que vingui no, con la carta de libertat. Con la carta de libertat, ja està. Sí. 10 milions. Què estem esperant? La portada de Superdeporte era eh, Peter Lim ha vendido por valor de 106 millones y ahora tiene que fichar. Y el titular, el titular era tres días para arreglar un equipo y Wii dos días dos días para arreglar un equipo ya, yo, yo no es por no. hacerme la pelota ¿eh? no es por hacerme la pelota que si te falta me la hago ¿eh? pero lo de tres días para arreglar un equipo está niquelado és niquelado. I te ho han copiat molt. El límite és 78 hores, te ho han copiat molt. Tres dies per anar un equipo, eh? Vamos. Ahora estamos vamos, el, vamos. el límite 36, 36 horas, que las horas van pasando. Bueno, pues chivatazos d'última hora. Les arribades que tenen que començar a vindre ja com està el, el timing d'arribades? Eh, lo de Munir ja està tancat. Mm, crec que esta vespre el Barça fa una roda de premsa i anuncia. Però el Barça o el València? El Barça fa una roda de premsa i anuncia i suposa que el València farà un comunicat. Vale, Eh? Suposa que el València farà un comunicat. Ah, eh, jo eh, és normal que en el timing el València no vulga que pase ni un segon entre que se anuncia la venta de Paco y el fichaje de Munir, ¿vale? Entonces, per això digo que ahí el representant de Munir se fica un poquet tonto i, i fa que la cosa que se tenia que haver tancat i anunciat ahir eh, es vaig anunciar avui Garay mmm, ahir estaven tancant els flecos jo crec que ja s'han tancat els flecos el jugador no tardarà molt en, en vindre a València un central interessant mm. i Sidney mmm, en Coruña no vaig a dir jo que és la gent de la moto però al final, per molt de tanteig que faig al Deportivo, mm, els contrats unilaterals, mm, qualsevol llicenciat ahir en dret se'n va al xuit i li guanya al Manchester o al Chelsea el, el, un xuit. No se poden fer contrats unilaterals. El Deportivo La Coruña pot eh, tindre un dret de tanteig igual a l'oferta al València i se queda el xuor però si el xuor no firma un contracte en el Deportivo La Coruña, el Deportivo La Coruña es queda en un país de nassos perquè unilateralment no pot retirar el futbolista. El futbolista ha de sí, jo me quedo en el Deportivo i firme. El futbolista de Mendes i anirà on diga Mendes i el futbolista vol vindre a València. Per què? És un futbolista brasiler que ha jugat en el Deportivo, ha jugat en l'Espanyol, ha jugat en el Benfica i, i en la València guanyarà més diners que en el Deportivo. On, on creus tu que vol anar? Ah, I té més projecció, i és normal que vulgui vindre així el xicón, és lògic, per molt que s'enrocinen allà eh, a la eh, Corunya. Eh, eh, està molt bé, enrocinar-se és una... <laughs> És una... Molt de poble. Que, eh, això no vol dir que, no, que estiga tancat pel València, eh? Cuidao. Mm. mm. Aderlan Santos mm, pot eixir o pot facilitar l'arribada la de, de, de Marcos Rojo, de fet, Ah, de Marco Rojo. Sí. Este ve del Manchester United, Es un rebuche de sí. Este- Mourinho, este, este, no? si Mourinho no el vol, Marco Rojo yo calificaría Como un Lucas Orban, Pero millor. Central... Molt millor, por favor. Sí, sí, por favor. Central, el ejemplo a mí me has dejado patidifuso en este Central, zurdo, que puede jugar de la lateral Escarre. òbviament defensiu, encara que este eh, Crec que sigui l'únic paregut en Lucas Orban i sé que acabes de dir. No, té, <laughs> té, té, un paregut, té un altre paregut en Lucas Orban que és molt valent. Que és argentí. Mm, I també és argentí. <laughs> és un futbolista molt valent, però este futbolista té més nivell. Això tenir la selecció argentina absoluta. Bueno, estem parlant un xor de més nivell mm, que el València ha fet una proposta per a que vinga cedit, ocupa plaça d'estranger i aquesta plaça d'estranger l'hauria de lliberar a Derlan Santos, que si no me equivoco en la pàgina web de Superdeporte ja han publicat una notícia interessant al respecte de Santos perquè perquè avui mateix acaba de... Publicar el sí. tu... Eh, eh, no, és que com no... S'ha llegir-la, espera. Mira, busca-la, bueno, a veure. És que, la busca, saps què passa? Que no me queden datos. Si no estic en la wifi de la ràdio i estic torejant... Ara, la, ara, ara busca el... Suena para Oporto o Benfica? Sí, Y mira, entra, entra en la página web de Superdeporte, no a ver si la fica ya. Estoy haciendo tiempo. Ya, ya, ya, yo también, entra. L'Eutegor, <laughs> <laughs> no, no parlant. No, Pero te vas a decir, no és perquè no a dir als nostres oients, ho fas per a los periodistas que han conseguido la notícia, i ara explicaré. Vale. vale? Ara l'explicaré, però hi ha que a los periodistas que han conseguido la noticia. Si, si fuera una notícia meva ja te la quedarà contar. Nosotros eh? excitem... Es una noticia de Alberto Gómez i d'Andreu Alberola, pero... Eh, aquí Neandertal Rovira, que está una hora para... <laughs> ¿Tú viste este teléfono que Oiga, que llevamos media haciendo, haciendo, unos guiños así. <laughs> los bisontes los pintaba bien, pero lo del móvil... No Lo del móvil no... pero vas a entrar en la página web, pero amor de... superdeporte.es, así que así. entrar. Así es la operación Munir, ya estoy No, Espera, que está baixant ah te te contaré operación Munir. operación Munir también es de... Ara Aderland ah, de Sí, ahora Vale. Espera que s'abaixi un poquet. És que, diu eh, que només... És que és una notícia d'Alberto Alberto Gómez. Aderland tramita su pasaporte al... claro. europeo para salir del Valencia. Ah, que es ah, no comunitario. Ah, bueno, Aderland Santos... Aderland Santos és brasiler. I hoy Andreu Alberola i Pero Alberto Sidney Gómez... Pero també también tindrà... És esta cosa y que ahir ja se'n vaig. Ah. Avui Andreu Alberola i Alberto Gómez l'han pillat fent el passaport europeu. Ah, Això vol dir que és més fàcil que isca, per ejemplo, el Deportivo, a cualquier, equipo. Y con que ya no ocupa Plaza de Strancher si es queda, y te traes a Orban y no sé para bien de Marcos Rojo, también. Que tú a la Plaza de d'estranger que tens es la de, la de Enzo Pérez. Mm, supo, eh, hipótesis podrías a Enzo Pérez, a Sidney y a Marcos Rojo. porque ahí ya no es estranger. En qualsevol mm, lo que el València vol es traure'l y es más fácil traure'l si te passaport europeu Europeo y desde wi d'avui fa te estoy parando de fora y Micha eh que han vingut, a ah, correguen, corre Oye, eh, eh, yo te voy a hacer una pregunta a Carlos Bosch que está ahí todo el día sentado eh, en, la mesa. De, vez en cuando me levanto y me, paso por el despacho y me vuelvo a sentar. No, y voy a hacer un enlace entre, Chimo Rovira y, nuestro amigo... <laughs> me dona por... No, no, y al Violet. Al Violet está en Valencia. Bueno, no, es és una cosa. Sí, bueno, ell, el, és valencià, eh? és valencià. Ha vingut a casa, i, i ara a les festes de Villamarchant. Hi ha, hi ha un descans, de, de, hi ha un paro de les lligues, entonces igual li han donat, imagina que li han donat 3-4 dies de descans, pues de Nàpols València. Mm. García Pitas vol fitxar al viol, però el Nápoles demana molts duros. El València es té, però si la pregunta és quants diners n'hi ha que pagar per un futbolista que li queda un any de contracte i té 31 anys? home, per a contrarrestar una miqueta el cabrés de l'afició, una, i dos, per a fer un equip, construir un equip des del centre gran de la fitxaje, defensa... Seria un gran fitxatge. Jo crec que Mario Suárez, que me va agradar molt l'altre dia... La primera en, part, en, en, com tot l'equip estigui millor, en la segona, com tot l'equip estigui se, pitjor. Se no, però és un futbolista que Garay, I, i el Viol, jo crec que, nano, en això, nano, hi, fem una, hi, hi, hi posem una muralla Vull dir, sí, això sí, sí, sí. dona garantia. Sí. I després ja entraran. Si, este, ja entraran. si este debat, este debat jo, va, jo vaig explicar en, en, va ficar en Superdeporte, després de veure el primer partit de Lliga, dic, ens fa més falta un central o una bona defensa que tornar-se locos per retindre a Paco Alcácer, dit des del futbol, no des del coret, vale? dit des del futbol. Vicente Bau va ser més animal sí. <laughs> que rar que no siga yo el animal en este caso y va a decir, si no fichamos defensa nos vamos a segunda <laughs> <laughs> siguiente una cosa molt bruta però en el fons de lo que diu té raó. Clar. Ara, i jo ho he dit a un muntó de vegades, si el València encerta en els centrals, té millor equip que l'any passat. Carlos Bosch, permítame que le diga que... Té yo... millor equip que l'any passat. Jo, eh, cuando llegaba... Però ara, n'hi ha que encertar en les defenses, eh? Si no, si, si no encertem en les defenses, tenim, podem patir a un muntó. Perquè, jo cuando, cuando... perquè el València és un drama. En estos dos partits, perdona, Bau, ha sigut un drama. Sí. En defensa i en atac perquè s'han terminat el 3 a 3 en Mestalla, eh? Que 3, si el, el partit de Mestalla de les Palmes n'hi ha moments que dius, si empatem, guanyem. Però el problema és que no empatarem. I s'han terminat el mano a mano. I n'hi ha un valor de Gaia que, que se passeja per, mm. per la línia de gol. I n'hi ha una de Paco que en compte de rematar no sé què. I de, de, Ibar, de Ipurua, mm, ocasions de gol, ni, pa, ni parlem. I després hi ha una reflexió, tio, és que lo de Abdenul i Adarlan Santor claro. acaben, acaben donant-te llàstima, eh? Sí. Pero que están no, total y absolutamente el, problema ya no es que te den lástima es que el, centro del campo incluso los delanteros bajan bajan para, para cubrir esa retaguardia, por lo tanto... Estresan al equipo. no, es que si, un delantero... Son flans. Ay, madre, si un delantero goleador, o, o, supuesto este. goleador, o, un extremo, un nani, por ejemplo, el otro día, un tío que es rapidito delante, que te, hace desmarque, tiene que bajar, ayudar al lateral, pues cuando pasa al medio campo está muerto. Mira, el, el, I és el problema que té València. Eh, eh, si nosaltres des de fora veiem que Erlan Santos i Adenur són el que són, no vaig a calificar ho bueno. eh, ho veu Enzo Pérez, ho veu Mario Suárez, claro, ho, ho claro. veu Gallà, ho veu Montoya i ho veu Ryan. Eh? Ryan li pegava cada crit. A la en el minut i mig del partit de les Palmes, Abdenur ja s'havia quedat penjat en un fort de xoc, que va pitar el linier i no era, perquè ell estava a metre i mig i habilitava metro i mig habilitava un futbolista de les Palmes, i si el, eh, en el primer minut de partit Enzo Pérez i demés ja veuen que ja mos han fet una, ja va tot l'equip estressat. O sea, Enzo Pérez, no, Enzo Pérez parla perquè el que xua per de la defensa i el lateral té que veure que Otamendi és eh, sí, sí, te, te soluciona el problema i no te'n crea. O sea, l'equip està estressat per, per, per estos dos futbolistes que claro. són Son millors futbolistas de lo que aparenten, pero se agarrat el bau, se ha la situación y a que traerlos. Y si después en va Deportivo de Gran Santos y Ufa pues chimbra que Ufa sabe, pero así la situación. Si, luego se va, le vaya bien, pues fenomenal para él. pero el Valencia tiene, ojo, en el fútbol un problema grave. Si tú no tienes defensa, tienes mal el equipo, todo mal. Ojo, luego tardarás más o menos en meter goles, pero si tienes una buena defensa acabarás empatando y ganando. Todos los equipos, todos los equipos y hay alguna excepción se construyen de, atrás para adelante, hasta el más ofensivo. Barça de Guardiola era muy difícil hacerle goles. No, no, tú coges el Barça de Guardiola o, a ver cuántos goles en contra lleva el Barça de Luis Enrique. Márcale goles a ellos. Marca de gol se dicho. Cogeros al Valencia que enamoró a un montón de valencianistas. Ancomar, Carboni, eh, Allen Roche, Pellegrino. Ojo, es que ahí no pasaba nadie. Bueno, pues esperen bones Allà, noticias La, ta, en aquestes próximos 48 horas de que se se centre es defensa se refuerza. Però, però, Matís, es que tú, tú en, Ipurua, en Ipurua no guanyes perquè no marques gols i perds perquè Rare és un desastre. Claro. I l'Eibar viu dels teus errors no de lo que ell fa bé. Viu dels teus errors. Eixa mà, el, el, el xicó vol llevar-la. Jo, per mi... No, no, eixa mà, el, el, nou reglament, el nou reglament diu que no és. És que no és. I se l'any passat que era, la era, era, era penalti i en guany el nou reglament diu I que no és. que l'Eibar t'arriba, el que passa és que... L'Eibar viu dels teus errors. Per a traure el valor de darrere és que me caguen la punyeta. Bueno, i atenció, en este últim minutet, si voleu, Eh, és Diego Alves un marrón ara mateixa per, per al València? Perquè què passa amb Diego Alves? Eh, se queda fora de les convocatòries? Sent el millor porter ara mateixa? Bueno, Paco Allestaran sabrà com estan de forma. Eh, se suposava que era el que estava en la, en la recta d'eixida perquè era el que millor eixida tenia, que no? Sí. se podria fer més diners per ell en el mercat i resulta que queden dos dies i no s'ha col·locat. Col·locarem a Diego Alves? Tècnicament, el València no és perquè és el que millor eixida té, sinó perquè no es pot permetre tres porters i Diego Alves cobra una barbaritat i va explicar a García Pitars que demanava un, un, un augment de jornal. Però, però vale. traure-li 9 o 10 milions d'euros per Diego Alves, no? Mm, bueno, jo, no sé. a, a, a, a, a, a lo que jo vaig, jo em quedaria Diego Alves, perquè és el millor porter que tenim en, en prou diferència. El València el vol traure per una qüestió econòmica però, per, fer caixa, però si, però... has fet, si ja has fet més de 100 quilos de caixa, no te fa falta. Sí, sí, sí. Està per veure que tu pots estar a Diego Alves. Per què? Perquè al final és un porter d'unes característiques. Per mi és un porterazo. Eh? Jo, titular indiscutible, seria el València. Però avui dia quites duros. Els anglesos. Diego Alves, però on falla. per los pies. No, con oh, los pies va bien, con los pies va bien. Falla por arriba. Falla, por arriba. Bueno. Falla en el juego aéreo. sale poco y se queda mucho bajo la portería. y eso en la Premier. es lo que me refiero. y eso en la Premier. Que, hoy en día los porteros el, de fútbol son libres de alguna pero Ahí, Alves no va mal. Ahí Alves no va mal. Pero en, en lo que guaña no es tan fácil tomarle un equipo a Alves. Yo creo que ahí nos embolanar. Y vamos, yo, para mí Diego Alves es el porter titular del Valencia. Yo, Jutin, claro, pues es mejor. Te, te vas al Camp o a, o a la cueva de Alibaba y i, i, se, i se fa gran. I tens que parar penaltis. Ah, i se fa gran. L'altre dia el Chicón no el para, però després... Eh, bueno, estos tampoc sí. estan vius en el, en el No va ningú. El, el, el, eh, el, el valor li va a Pedro, a Pedro León, però no va ningú a per ell. Eh? Había, había cuatro jugadores del Eibar para recoger ese claro. y ninguno del Valente, que eso es un tema a comentar también. Per fer-li un altre penalti, ja digo... Paco Allestaran, això ho califica de detalle, eh, però per a mi no és un detall. És un eh. detall que diu moltes coses. Claro. Que la segona part de l'equip estava desquiciat i quan li pinten el penal desapa El problema es, y yo espero que se recupere, es que el Valencia empieza a ganar, porque si no te, va a te viene una depresión. Hoy no, ya la semana que viene te diré el resultado del partido del Betis. 3-0. Hoy no te lo digo. Hoy no te lo digo. <laughs> ¿Tan fuiste moral estás No, me que es una miqueta pronta. la ah, que, viene el día hombre. El gran Carlos bosguis sí señor ladies and gentlemen, y el capitán don Vicente Bau. Ale, que te es faena, una pauseta, y <laughs> <laughs> va, allà va, ya va. Allà va. Estos de Superdeporte treballen, però això és tremendo pena. Es que traure un diari deportiu del València, això té molt de mèrit, sí senyor. Un fuerte aplauso para Superdeporte. Me caguen la punyeta, me la mare que el... Ai, ai, ai. Sí.